Eyi no, eyi no, say say na eyi no menka ho asɛm bio. Eyi no menka ho asɛm bio because one, so obiara fi do no ɔrebɔ no ho ban dze a, obiara fi do ɔrebɔ no ho ban dze a, na sɛ wonyim nyansa dɛ ho wɔ suro dɛ obowu ntsi wɔnkasa dze a, maso mu suro dɛ mowu ntsi menkasa. But I mean, mo wɔ nyamim, I will never die. Chet ma meka na ase. wɔ nyame mu i will never die eh, eh, eh, eh, madam eh, eh, eh, nyankopɔn obiara ɔde ne ho obiara ɔde ne ho bɔto obi ɔfrɛ dɛ kɔ baabiara ma ɔfrɛ dɛ kɔ baabiara ka kyerɛ ne nyi sika manka nkyɛ ne ne mba ɛka dɛ ne mba dza na ɔkyerɛ wotumi yɛ dzen Ate? Edan no ebu mu nti ɔrekum nyimpa ebien wɔ fie hɔ. Nti seesie a na atar fa mu. Nti seesie a na atar ɔrefa mu ɔrebɔ ma mɛndɛ dɛ. Ɔ madam ma manka dɛm manka manka dɛm te te audio no a mede abrɛ no. Mabrɛ mabrɛ audio bi nti bɔ mbɔden na te. Eh meyɛ mbɔ meyɛ mbɔ mpa dɛ Nyankopɔn ku yɛ atamfo. Etima meka no. Eh Ti asɛm a meka no yie. Ti bɛyɛ mmɔ mpa dɛ nyame nkum yɛ atamfo na mmom ɔma ɔnsesa ho na wɔmmɛdzi n'ekyir. Ano na ɔbɛma manya nhyira because bible kyerɛ hɛn dɛ bɛyɛ bɛyɛ ndwen adwen eh, adwenbɔn mma eh, yɛ tamfo because the more a eh, ɔtamfo no ɔrehaw wo no anhwɛ yi a na ɔma efi nyame n'ekyir na ekedzi akaka wɔn ho na ayɛ abɔnsɛm dze. Just ma meka na sinti awo tie audio no but me mpɛ da ba fra ma mfra sita kuku am bisa ne dɛ at at da ma asɛm ma mfra obi ayo man kasim dɛ bisa ne dɛ ba asɛm na esi et ma meka no et ma meka no eh nti ma ma ma mfra obi ayo man kasim na mbisa ne dɛ ate because wo baby so da si dɛ na ate nti awo ye din Na ma ɔresi biara yɛngyaa Nyame ma no ara ɔnyɛ dza ɔwɔ dɛ ɔyɛ. Ɛtema. Ɛɛ. Awo awo awo. Awo awo ɛyɛ afutu na mede mmɔ dɛ. Eh yɛn bɔ mpae dɛ nyame no ara ɔmama wɔn sesa kyɛw nyame nhwɛ wɔdo no ɔmama wɔn sesa na ɔmama obi a eh, ne tiri nka ne nan nka no eh, musu biara nkɔto kyɛta ase eh nyame na ɔyɛ dɛ ɔreyɛ nti eh ba mepɛ dɛ mepɛ dɛ eh, ɔkyena sɛ yes mpachonyo nti sɛ nyame boa na sɛ ɔkyena benya adagyere ne ta ayɛ fast na ɔno half day mpo na da amadada a bɔ mmɔden ayɛ ai sɛ ɔkyena bɛtumi de sɛ ɔkyena ɔkyena bɛtumi de woyɛ funu ato hɔ a ɔno half day mpo a yɛ fast ma dada ɛho yɛ fast ma dada ɔyɛ n'awoda nti iyɛ fast no a metaa bɔ ano nti ɔmo de dede wɔ ha iyɛ fast no a ɛɛ sɛ ɛɛ yɛ fast ɔhɔ ɔhɔ botum ayɛ no yɛ half day nkyɛ half day dɔ no de esɔ anapɔ wɔbɔ to afa na edidi nti ɔno de botum etu kwan no ae ae.